chapter 3. Ein de anthropos ek ton pharisaion Nicodemos anima auto, archon ton judaion. Hutas elthen pros auton nuktos kai epen auto rabbi, oidemen hoti apotheu eleluthas didaskalos. Udesgar tauta ta semea dunatai poiein hasu poies ean me e hotheos met autou. Apocrythe ha Jesus caepen autou, amen, amen, lego soi, ean me tis genethe anothen, u dunatai idein ten basilean tu theu. Lege pros auton ha Nicodemos, pos dunatai anthropos, genethenai geron on me dunatai es ten koilian tes metros autu deuteron es elthein kai genethenai apokrithe jesus amen amen lego soi ean me tis genethe ex hudatos kai pneumatos u dunatai es elthein eis ten basilean tu theu. Ta gegenemenon ectes sarkos, sarx esten, kai ta gegenemenon ec tu pneumatos, pneuma esten. Me thalmases, hoti epon soi de humas genethinai anothen. Ta pneuma hapu thelei pnei kai tein phonein autu akues al UC oidas pothen erkatai kai pu hupage hutos esten pas ha gegenemenos ek tu pneumatos apokrythe nikodemos kai apen auto pos dunatai tauta genesthai apokrythe iesous kai apen auto sou e ha didaskalos tou israel kai tauta u genoskes amen amen lego soi hati ha oidamen la lumen kai ha heorakamen marturumen kai tein marturian hemon u lambanate eta epigeia epon humin kai u pistuete pos ean epo humin ta epurania pistiusete. Kai udes ana bebeken ES ton uranon e may ha ektu uranu katabas ha huios tu anthropu ha on into urano kai kafos MOSES hupsosen ton ofen ente uremo hutos hupsotenae de ton huion tu anthropu hina pas hopistuon es auton me apoletai al eke zōein ionion. Hutos gar egapesen hotheos ton cosmon hoste ton huion autou ton monogene edoken hina pas hopistuon es auton me apoletai al eke zōein ionion Ugar apestelin hotheos ton huion autou, ace ton cosmon, hina crinei ton cosmon, al hina sothe ha cosmos de autou. Ha es ace auton, u crinatai. Ha de me pistuon, ede kekritai, hote me pepistuken, ace ta onoma, to monogonus huiu tu theu. Haute de estin he Christus, hoti ta fos eleluthen es ton cosmon, kai ega pesan hoi anthropoi malon ta scotos e ta fos, engar paneura auton ta urga. Pas gar ha faula prason, misse ta fos, kai uc urcatai pros ta phos hina me elenkthe ta erga autu. Ha de poion ten aletheon erkatai pros ta phos hina phanerothe autu ta erga hati en theo estin ergasmena. Meta tauta eilthen ha Jesus kai hoi mathetai autu eis ten judaian gain kai dia diatriben met auton kai ebaptizen ENDE kai Ioannes baptizon en ainon engus tu salem hoti hudata pala EN ekei kai pera ginonta kai ebaptizonta upogar EN beblemenos ES ten fulakein ha Ioannes' Egenita un zetesis ek ton matheton Ioannu meta Judaiu peri katharismu. Kai elthon proston Ioannin, kai epon auto rabbi hos ein meta su puran tu Jordanu ho su memarturekas ide hutos baptizei kai pantes erkantai pros auton apocryphe Ioannes, kai epen, u dunatai anthropos lambanein uden, ean me e dedominon auto ectu uranu. Autoi humes marturete, hoti epon, uc emi ego ho Christos, al hoti apostalmenos emi emprosten ecenu ha ekon ten numfein numphios esten ha de philos tu numphiu ha hestekos kai akuon autu kara kai rei dia ten phonein tu numphiu aute un he kara he eme peplerotai ekenon de auxanein eme de elatustai ha anothen ercomenos epano panton esten ha on ectes geis ectes geis esten kai ectes geis lale ha ectu uranu ercomenos epano panton esten kai ha heoraken kai ekusen tuta martorei, kai ten martorian autu udes lambanei. Ha labon autu ten martorian, es fragissen hati ha theos alethes esten. Hon gar apestelen ha theos, ta remeta tu theu lalei. gar ek metru dedosen ha theos ta panuma. Ha pater agapa ton huion, kai panta de doken in te keri autu ha pistuon es ton huion e ke zoen ionion ha de apethon to huio uk opsitai ten zoen al he orge tu theu mene ep auton